Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji. Ir 9 un 1 minūte ar tevi ētrā priestris eh, Pēteris Skudra un laiks eh, šīs dienas eh, katehēzei. Tad mēs, kā arī ierasts, mēs ieklausamies konkrētās dienas lasījumos adventa laikā, lai varētu labāk sagatavoties Ziemassvētkiem. Esam jau pavisam tuvu Kristus dzimšanas svētkiem, un mums baznīca tad arī piedāvā ar vien vairāk un vairāk pārlasīt tieši tās rakstu vietas, kuras runā par Kristus nākšanu pasaulē, par viņa ieņemšanu, par to, kādi notikumi, kādi bija apstākļi, kad viņš ienāca mūsu vidū kā cilvēks. Eh, šodien es eh, nebūšu viens pats šajā raidījumā, šodien kopā ar mums arī eh, jezuītu tēvs Jānis Meļņikovs. Labrīt! Labrītiņ! Un jā, mēs tad kopā aicinām tevi, klausītāji, pievērst uzmanību šīs dienas lasījumiem. Šodien ir gan fragments no pravieša Sofonija grāmatas – gan arī tad no evaņģēlista Lūkasa pirmās nodaļas varam pārlasīt vēlreiz, kas norisinās pēc tam, kad Marija ir saņēmusi šo vēsti no eņģeļa. Un pirmais tad ir tāds pravietojums no Sofonija grāmatas, kuru tu vari atrast savā mieram tuvu grāmatiņā, ja tev nav mieram tuvu tad tu vari meklēt eh, mājaslapā eh, lapu mieram tuvu.lv un tur uh, sameklēt šīs dienas uh, svēto rakstu tekstus. Un vari lasīt kopā ar mums, un arī, ja tev klausītāji ir kādi uh, jautājumi, vai arī tevi kaut kas uzrunā uh, šajos uh, fragmentos, tad tu vari droši dalīties ar mums, kas ir tas, kas tevi uzrunā, kas tevi uzrunā šajā adventa laikā vispār, uh, kas tev palīdz gatavoties Jēzus dzimšanas svētkiem, tad tu vari droši zvanīt mums uz numuru 67 969 131 vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272 vai arī rakstīt e-pastu uz studija at rml.lv. Priecāsimies par tavu iesaistīšanos. Priestara katehēze – Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, tad eh, pravieša sofonija eh, grāmata aicina mūs eh, dziedāt slavas dziesmas, gavilēt, priecāties un līksmoties – jo kungs ir atcēlis sodu, viņš ir aizzinis mūsu ienaidniekus, eh, kungs ir mūsu vidū, mums vairs nebūs jābaidās no ļauna, eh, mums tiks teikts nebīsties, lai tavas rokas nepagurst, kungs Dievs ir tavā vidū, viņš stiprais, kas dāvās pestīšanu, viņš priecāsies par mums ar līgsmību, savas mīlestības saviļņots, viņš gavilēs slavas dziesmām skanot kā lielu svētku uh, dienā. Um, tā pirmā lieta droši vien, kas nāk prātā caur uh, pravieti sofoniju šeit, uh, kas mums tiek atgādināts, ir tas, ka Dievs ir reizē taisnīgs Dievs un viņš liek mums reizēm izjust tās mūsu grēku sekas, bet tepat laikā viņš arī ir žālsirdīgs Dievs un viņš labprāt arī tad steidzās atcelt šo uh, šo sodu un eh, dāvāt atkal piedošanu un līgsmību. Man, man šķiet, ka arī dažbrīd ir labi eh, pārdomāt par to ne tikai tā, ka Dievs tagad mums sodu dod, bet arī, nu kā šeit, vismaz kā es to uh, saprotu, ir, kad uh, tiek pieļautas daži, dažādākās lietas un mēs esam aicināti atcerēties par kungu, kurš ir spēcīgāks par jebkuru ļaunumu, par, par grēku, un līdz ar to vairāk paļauties uz to nevis uh, Eh, savā ziņā tā kā ierauties bailēs eh, eh, un, un beigt no kunga un censties to pašu spēkiem risināt, jo tad, kad ir saskarē ar ļaunu, ar grēku, tad es pieļauju, ka ik viens apzinas, tas nebūtu nav tik vienkārši, lai izvairītos no tā vai kaut kādā veidā risinātu, ka tur ir vajadzīga kāda pārdabiska, teiksim tā, ja dieva palīdzība un iejaukšanās šajās situācijās. Uh, Un, un tad eh, mēs esam aicināti atcerēties par kunga varenību arī šajās ļoti sarežģītajās dažbrīd situācijās, neaizmirst par to un līdz ar to arī priecāties. Un tas, tā, man liekas, ir vēl viena tēma, kas parādās priecāties par to, ka kungs ir eh, ar mums arī šajās situācijās un, un palīdz mums iet cauri. Bet man arī šķiet ir vēl viena lieta, kad eh, ja mēs tā lasam un, un klausamies, tad mēs varam piekrist uh, Eh, šai, šai tādai bībeles eh, mācībai par to, ka kungs ir ar mums ciešanās un ar tevi skaitā grēkā un, un ļaunumā, bet no otras puses mūsu paša pieredze var būt tāda, kas liek aizdomāties, vai tiešām dažbrīd. Ir īpaši tad, kad notiek kaut kādi, kaut kādi sliktas lietas mūsu dzīvē, vai kad mēs pakrītam, tad mēs varam uh, jautāt, varbūt tās retoriski un dažbrīd varbūt uh, burtiskā veidā uh, kā teikt, kliegt un saukt uz kungu, kas, kas notiek, kur tu esi, kāpēc notiek tas ļaunums, vai ne, un tādas lietas. Un, un manuprāt, ir labi mm, kaut kādā ziņā apzināties, ka kungs ir ar mums, bet tas nenozīmē uzreiz, kad no nu, mums tiek atņemtas jebkādas Nu, cilvēciskie pārbaudījumi, kad, kad no mums tiek, at, ka mēs tiekam atbrīvot no jebkādiem grēkiem vai no kaut kādām tādām lietām. Nē, mums būs jāsaskaras ar tām lietām, bet tas, uzstā, tā, tā, tas, tas svarīgākais ir, kad neskatoties uz to, ka mums kā ikvienam cilvēkam ir jāsaskaras ar šīm lietām, mums ir pamats un stiprums, kas ir kungā. Un, un tad mēs varam arī iet varbūt tās cauri šīm lietām, uh, uh, drusku citādākā veidā. Es uh, regulāri atkārtoju, man liekas, drusku jēgpilnī, jēgpilnākā veidā, ne, jo uh, tas ir skaidrāk par skaidru, ka mēs visas ciešanas, visus grēkus un visas lietas no savas dzīves vai no pasaules nespēsim teikt, iznīcināt, tikt vaļā no tām lietām, vai ne tā būs realitāte, ar kur mums ir jādzīvo, kura mums ir jārisina, ar kuru mums ir jācīnas tad dažu brīdi pat. Uh, bet, bet ka mēs neesam vieni tajā, ka mums ir kungs, ka mums ir dievs, un kad ar viņa palīdzību tad mēs varam varbūt tās iet cauri šīm lietām. Adventa laikā mēs lasījām to uh, evaņģēlija fragmentu no <clears throat> Kalnas prediķa, kur Jēzus saka tie, kas ievēro Kalnas prediķi un cenšas to nu, kā saka, realizēt savā dzīvē, ir kā tie, kuri savu māju ceļ uz, akme, uz klints. Ka tāpatās Tiem nāk vētras pāri, nāk pārbaudījumi, nāk grūtības, vienīgi šīs vētras tad nespēja mūs aizskalot, prom neparauj, neparauj līdzi. No nu, tieši tā, tieši tā, kad eh, kungs ir mūsu pamats, jā, tā, tā, tie vārdi ļoti spēcīgi, manuprāt, arī šeit eh, sasaistās ar šīs dienas eh, pravietojumu, ka kungs ir mūsu pamats un nespēja mūs aizraut. Uh, es jau esmu, varbūt tās izklausās drusku pesimistiski, bet principā es esmu no tiem, kas, eh, ka tas, eh, kas uzsver, ka tas nav vienkārši automātiski. Eh, mm. Ka ta, viens ir kungs, un mums ir jāpaļaujas uz viņu, un jācer un jātic, ka viņš būs ar mums. Bet tas kaut kādā ziņā neatņem no mums mūsu uh, daļu darba. Nu, tādā ziņā, ka arī man ir jādomā un jādzīvo tā, lai, lai tie kārdinājumi vai tas, tie pārbaudījumi, kas veļas pār tās vētras, kas dažbrīd nāk pāri mums, lai mēs arī nepakļautos, nepadotos tam, nezaudētu galvu tā priekšā, vai ne? Tātad tas nozīmē, mums ir um, jārisina kaut kādas lietas savā dzīvē arī, un tad – kopā ar Dievu, lūkšanā un garīgajā dzīvē, paļāvībā mēs varam mm, risināt šīs lietas, eh, stāties pretī tam ļaunumam, būt kā uz stingra pamata. Eh, jo dažbrīd man šķiet tāds naivums iezogas eh, mūsos kristiešos, ka, nu, kungs ir ar mani, tātad līdz ar to man nav jāpiepūlis, man nav jādomā ne par ko, kad es varu to tā vienkārši izdzīvot, tā tas nebūtu nav. Uh, mana, mana daļa darba netiek uh, atņemta, man arī jāiegulda, tāpēc mēs arī šķiet baznīcā mācam par to, ka viena ir Dieva žēlastība, kas ir, bet man ir sevi jāsagatavo, lai šī žēlastība varētu nākt manī un lai tā varētu arī darboties pilnvērtīgi. Tad no manas puses tomēr ir jābūt arī kaut kādai rīcībai un atvērtībai, gatavībai uz to lietu, bet nevis tā vienkārši abstrakt, bet ar konkrētiem soļiem, konkrētām rīcībām, darbībām, uh, izvēlē manā dzīvē es varu šo žēlastību tad arī uh, saņemt un, un ļaut šai žēlastībai manī aizvien pilnīgākā veidā darboties. Bet tur ir vienmēr tā spriedze, cik lielā mērā tā būs Dieva žēlastība, kas darbojas uh, manī un uz kuru manī jāpaļaujas un cik lielā mērā uh, mana, da, mana uh, mana darbība, manas, manas izvēles. Ne? Viņas neiet viena otrai pretī. Um, nav tā, ka uh, ja es paļaujos uz kungu, tā tad manas darbības ir mazvērtīgas un tā tālāk. tālāk. Protams, kungs ir pāri visam, bet uh, viņš nekad nav mazvērtējis. Nebavelti mēs gatavojamies Kristus dzimšanas svētkiem, kas nozīmē, pat kungs ir izvēlējies nākt pasaulē un pieņemt mūsu cilvēcību un caur to tad mainīt uh, lietas pasaulē. Nevis tā vienkārši ar burvju un uiņu no augšas visu sakārtot ja lietas pašas no sevis nenotiek, bet vienmēr ir vajadzīga tā mūsu piekrišana, mūsu, mūsu iesaistīšanās. Arī šis aicinājums priecāties, gavilēt, līksmoties ir aicinājums, kas atskan visu adventa laiku. Arī tie pravietojumi no praviešu izseja lielākoties tika izvēlēti tādi, kas norāda uz uh, šo apsolījumu piepildīšanos, ka pat ja neskatoties uz to, ka cilvēks ir novērsies no Dieva, viņš, um, Dievs paliek cilvēkam uzticīgs, um, paliek uh, uzticīgs saviem apsolījumiem un uh, tomēr arī tad izpildi tos, pat ja cilvēks no savas puses, um, nu var teikt, lauž šo uh, derību, tad um, man tas arī lielā mērā sasaucās ar adventa trešo svētdienu, ka mēs lasījām šo apustuļa Pāvila aicinājumu priecājies, vēlreiz saku priecājies, jo kungs ir tuvu un viņš tā kā var teikt apstiprina to, ka tas ir piepildījies, ko mēs lasam šodien, ka kungs ir mūsu vidū. Kā mēs varam priecāties, ja, vai kā mēs varam sajust to kunga klātbūtni, ja varbūt mēs šobrīd piedzīvojam uh, diezgan lielu nomāktību, mūsu ģimene varbūt ir sašķēlusies vaksaros, antivaksaros, eh, kāds no mums ir zaudējis darbu, nezinu, eh, nu, citas no, likstas un tā tā. Un es domāju, tas ir tiešām ļoti labs jautājums, un nebavēltē arī pāvests eh, ļoti regulāri pat runā par prieku kā kristieša raksturojošu tādu īpašību, vai ne? Ehm, druscītiņi varbūt tās atkāpjoties ehm, pirms runāt par prieku, nu, principā mēģinot paskaidrot ehm, prieku. Arī, kad lasījām trešajā nedēļā vai kaut vai pagājušajā svētdienā, burtiski pirms divām dienām lasījām svēto rakstu lasījums misis laikā, un tā īpatnība ir tāda, ka mēs lasām evaņģēlijos ļoti bieži par prieku. Elizabete satiek savu mm Um, um, um, radinieci Mariju un kāds prieks un viņas iesaucas, vai ne, arī šodienas evaņģēlijā par to pašu dzirdam, bet vienlaikus pirmajā, otrajā lasījumā mēs lasām pat par ļoti traģiskām lietām, vai ne, kad uh, ir tas ļaunums, kas valda mūsu vidū, un kad mums ir vajadzīgi upuri, kad ir jānes upuri, pagājuši švedien, jo īpaši tas, kad ir jānes upuri, upuris ir cits, līdz ar uh, Eh, Jēzus atnākšana upuris vairs nav kaujamais jērs, kas tiek nests, bet ir cilvēks, un, un kad vairs nevis ar asinīm mēs to izdaram, bet mēs to izdaram kā tādu morālas dzīves izvēli, eh, kas arī ir upuris, kas mums ir jānes. Bet ko es gribu eh, teikt ar to visu ir, kad uh, cik dīvaini tas ir, mēs gatavojamies Kristus dzimšanas svētkiem, kas, prie, protams, asociējas ar milzīgu prieku un visu, kas līdz ar to nāk, un kam mēs labprāt gatavojamies un gaidam šo prieku. Bet vienlaikus baznīca un svētie raksti šajos lasījumos arī aicina mūs atcerēties par to otro aspektu, kā it kā neļaujot izbaudīt to prieku, uz ko mēs esam aicināti šajā Kāds brīdī. Kāds tas būtu? Un, un manuprāt, tas prieks, kāpēc ir šīs divas lietas, tās ir tik ļoti uh, cilvēcīgas, vai ne? Tā, tā, tā, uh, teiksim, tā dualitāte, kas mūsos, mēs vienlaikus varam būt priecīgi, un tāpat laikā mums ir jāapzinas mūsu ierobežotība, un grēki un, un visas tās lietas, mums ir jāuzņemas ar kādi upuri. Un manuprāt, uh, tā, tas upura elements tajā visā ir diezgan būtisks, uh, kādēļ. Uh, Eh, es tā ļoti gari varbūt tās eh, runāju, <laughs> bet eh, vecajā derībā upuris bija dzīvnieks, kuru upurēja nogalinot, un līdz ar to it kā ļaujot ieiet jaunā dzīvē, mani, caur šo upura došanu tiek pavērts ceļš jaunai dzīvei. Un arī šajā aspektā mēs varam skatīties uz kristīgo upuri, kā tādu upuri, kuru mēs dodam, lai mēs ieiet jaunā dzīvēm. Tātad līdz ar to eh, tas, kas, uz ko mēs esam aicināti, nebaidīties varbūt tās arī salikt kādus upurīšus, lai mēs varētu iemantot to jauno dzīvi, kas ir prieks, kas ir varbūt tās tā laime, vai ne? Un, un tur ir atkal tā, tā, tā spriedze starp šīm lietām, kad man gribas prieku, bet tas prieks nevar nākt, paties prieks nevar nākt, ja nav nekādu upuru. Bet eh, es arī negribu teikt tā, ka tagad man atkal jācieš, jo es esmu kristietis. Un tikai mm. tā es varēšu būt priecīgs. Nē, nekādā gadījumā nē. Uh, vairāk to uztver tiešām kā mūsu tādu uh, ikdienas dzīves upurus, kas jānes. Tas pats Covid vakcinēts, nevakcinēts, ne? un, un tas izraisa lielas problēmas pa ģimenēs un sabiedrībā kopumā. Es domāju, jau pieņemot šo lietu un varbūt tās necenšoties ignorēt un, un, un noliegt vai uh, racionalizēt caur kaut kādām sazvērestības teorijām un tādām lietām, jā, pieņemot un mēģinot dzīvot ar to un, un, un akceptējot, ka nu, šobrīd ir šis ir mūsu izaicinājums. Un tas jau ir sava veida upuris, kad es nezaudēju uh, galvu šajā lietā. Mani. Un, un jebkura ja tāda dzīves situācija, man, uh, es daudz kur esmu teicis to, uh, kāds no maniem kolēģiem jezuītiem reizes bija teicis, ka dzīve pati piedāvā uh, uh, problēmas, lai es pats vēl uzņemtos kādas problēmas. Nevajag izgudrot problēmas, mm. vajag e, savā ziņā pieņemt tās, kas man tiek dotas, un ar tām varbūt tās sadzīvot, varbūt tās iespēja robežās arī tās mainīt, bet beigu beigās arī salikt tiešām kā tādu upuri, kur es nezinu, kā mainīt vai, vai pārvarēt, kā tikai ar Dieva žālastības palīdzību. Un, un es domāju, ka, ja tā paskatāmies arī uz savu pieredzi, tad bieži vien ir tā, kad uh, tas upurīts, ko es varbūt tās nesu, ir tas, kas man pēc tam uh, dod tādu jēgpilnāku, pilnvērtīgāku, uh, piepildītāku tādu izjūtu, prieka izjūtu, ja tā varētu teikt. Nu ne? Vismaz manā dzīvē ir tādi elementi bijuši. Nu, viens no tādiem, tagad uz sitienu domājot, bija, kad, kad man vajadzēja doties no uh, no Anglijas pārcelties uz Ameriku studiju nolūkos, tad, protams, es biju pieredzējis jau pie Anglijas un <laughs> labprāt būtu gribējis palikt. Bet mans priekšnieks saka man, ne Jāni, galvenais, ka divi mēneši pirms šķiet, viņš saka, nu, rauc tagad uz Čikāgu, tur tu, tur tu studēsi. Protams, es negribēju un, un tā tālāk. Un ar tādu, eh, nu, labs ir beigās, kad viss arguments bija stādījis priekšā un teicis, ka, nu, ne, ir labāk, ka es palieku Anglijā, <laughs> un tā, tad uh, viņš tomēr pieņēma lēmumu, kad uh, ne, ir jādodas. Un ar grūtu sirdi, protams, ar tādu tiešām upura <laughs> mm. nostāju brauc uz turien, un jāatzīst, ka tagad tā atskatoties, es ieguvu uh, daudz ko, un es tiešām uh, jā, nevienmēr eh, biju laimīgs un priecīgs par šo lēmumu, tomēr tagad es to apzinos kā tādu žēlistības laiku, prieka eh, laiku, kas man tika, eh, tika dots. Un es domāju, arī ikdienišķi, ikdienišķajās situācijās, ja mēs nevaram uzreiz to novērtēt, tad tomēr dažreiz tas upura elements var būt um, kā tāds prieka, priekā um, avots, kas mums tiek dots. Svētais gars ir klātesošs, šad tad vismaz šajā, šajā upura aspektā, bet es arī negribu tā ļoti vienkāršot un pateikt, ka tu vari tikai būt patiesi priecīgs, ja tu nes upurs. Mm. To arī nē, tādā ziņā nē. Ir jāprot arī vienkārši priecāties un, un, un svinēt, kā teikt, gan svētkus, gan, gan, gan dzīvi, vai ne, bet paturot arī prātā, ka ir, ir dažāda līmeņa prieka varbūt tās. Es gan aicinātu klausītājus noklausīties, ir laiks šķiet 9. decembra raidījumu ceļš uz Emmaus, jo tur priesteris Rodions mums skaidro Levītu grāmatā šos upurus, un viņš runā, ka mūsu uh, Eh, valodā varbūt tas upuris ir kaut kā ieņēmis nu, tādu negatīvu nozīmi, tas ir kaut kas, kas rada sāpes, grūtības, ciešanas, ka ebreju kultūrā īpaši šis sadedzināmais upuris ir kaut kas tāds, ko tu uh, pienes no nu, ar tādu prieku, ka tas ir kaut kas, ko tu vari dot Dievam, ka tas uh, pauž tavu um, Jā, gan labklājība, ko tu esi saņēmis no Dieva, gan tādu pateicību, ka lūk, tu vari viņam pienest kaut ko, un ka tas nebūtu nav kaut kas tāds, ka tagad, ā, nu, man te atkal kaut kas jāmokās dzīvē, un, ka tam un, ir tāds pozitīvs aspekts. Tomēr. Jā, tieši tā, un um, pozitīvs, uh, nu, ka tajā ir vērtība, vismaz es tā vairāk, ka tajā ir vērtība, un tam upurim ir jābūt ar zināmu tomēr uh, atdošanas uh, uh, nu, Viņi nes labāko, kas labāko, viņiem ir. Jā. Tā kā Ains un Ābels, uh, kā viņi tur sa sakašķējās par saviem upuriem, un viens neseit kā labāko, un cits atkal, nu tādēļ, ka ir jānes tas upuris, un, un mēs zinām, kā tas viss uh, tajā laikā beidzās, bet, bet tieši tā, es piekrītu pilnīgi uh, Rodionam, vai, uh, lai kurš to arī <laughs> bija teicis, vai ne, uh, kad eh, upuris vecajā derībā simbolizēja kaut ko vairāk kā tikai tādu nastu, ko nu man tagad jāuzņemas vai jādod kādam, bet kā tiešām prieka un pateicības eh, tāda dāvana, ko es nesu par to, ko es esmu labu saņēmis ar savā dzīvēm. Jā, Pāviešu Sofonijas grāmatas šī fragmenta gaismā mēs varam arī saprast šīs dienas evaņģēlija fragmentu, kuru mēs jau lasījām svētdien, bet mēs varam tajā ieklausīties vēlreiz. Aicinu klausītāji arī tevi iesaistīties šajā sarunā, tu vari droši zvanīt mums šeit uz numuru 679 969 131 Var arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272 vai raksti ēpastu uz studijāt rml.lv. Priecāsimies par tavu iesaistīšanos, par uh, taviem jautājumiem, vai arī droši padalies ar to, kas tevi uzrunā uh, lasot šīs dienas uh, lasījumus uh, liturģijā, kas tev vispār varbūt palīdz šajā adventa laikā, tad uh, priecāsimies dzirdēt arī tavu liecību, bet tagad laiks dziesmai. Katehēze Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Jā, turpinām šīs dienas uh, sarunu. Uh, esam kopā ar uh, Jēzītu tēvu Jāni Meļņikovu šeit ēterā un gatavojamies Kristus dzimšanas svētkiem pēdējo nedēļu adventa liturģija baznīcā mūs aicina īpaši tad pievērst uzmanību visiem tiem notikumiem, kas ir uh, saistīti ar eh, Jēzus eh, dzimšanu. Mēs eh, pirmajā lasījumā šodien varējām lasīt fragmentu no pravieša Sofonija grāmatas, kas aicina priecāties, līksmoties, kas atgādina to, ka šī prieka iemesls ir kunga klātbūtne, ka Dievs ir Emanuels, viņš ir mūsu vidū. Runājām arī par to, ka šo prieku ir iespējams piedzīvot uh, arī par spīti visiem pārbaudījumiem, grūtībām un ciešanām, kas eh, mūs piemeklē. Eh, paldies eh, Lilijai, kura iesaistās ar savu, savām tādām kā pārdomām, ka mēs esam aicināti tuvoties kungam, lai spētu novērtēt un apzināt Dieva lielo žēlastību īpaši pārbaudījumos. Eh, pārdabiski, eh, bet kungs dara visu iespējumu, jo tikai cilvēciski mēs nevaram gūt īstu prieku šajā realitātē, bet ar kungu kopā tad varam eh, priecāties. Paldies, Lilija, par tavu ziņu. Kāds tad raksta, Eh, dzīvoju normālu dzīvi, it kā viss it, iet no rokas, un man tie upuri un pārbaudījumi īpaši jāmeklē, vai, vai kā tur ir tad ar tiem pārbaudījumiem un upuriem? Nē, vismaz mana pārliecība ir, eh, ka baznīca arī māca, upuri būs, varbūt tās ir tā, ka kā kurš uztver arī tās dzīves pārbaudījumus un lietas, un varbūt tās arī tīri objektīvi nav tā, kad eh, man būtu uh, milzīgi upuri vai pārbaudījumi jānes, bet, eh, eh, bet es tā, mana tāda pārliecība ir, ka ikvienam ir kaut kādas lietas dzīvē, ar ko bieži vien ir jāsaskaras. Lai gan, protams, ir arī tās, eh, un baznīca arī māca, tas elements ir īpaši droši vien, ja tu esi kaut kādā tādā stāvoklī, kur tev ir dzīves ērtības un viss, kas pārējais, kad uh, ir tā dimensija, kur tev vajag asketiski kaut kādas lietas uzņemties un tā tālāk, lai, lai tā dzīves ērtība nebūtu tā, kas apgrūtina tev ieiešanu debesu valstībā, jo tas ceļš ir šaurs vai ne, kā Bībele saka. Tā kā, protams, pastāv mm, tā, tas aspekts, kad man ir arī ka es esmu aicināts principā uzņemties kaut kādas lietas, askezes formas vai, teiksim, upurīšus, ar kā palīdzību es varbūt tās varu apzināties aizvien lielākā mērā to manu atkarību no Dieva uh, dzīvē. Mēs varbūt varam nodalīt, ka ir kaut kādas grūtības un ciešanas dzīvē, kuras nāk pašas un mēs mācāmies viņas pieņemt un uh, saskatīt, teiksim, kā mēs tās varam panest, piešķirt tām jēgu, teiksim, tā, ka mēs kopā ar uh, Jēzu panesam šo krusta ceļu, mēs paši nemeklējam grūtības un ciešanas, bet tāpat laikā ir, teiksim, šie labprātīgie upuri kaut kādi vai, kā tu minēji, askēzi, ko mēs varam pienest Dievam, nu, nezinu, piemēram, ja man ir jāizvēlās tur starp kaut kādām nu, tagad, kas tādu sitienu nāk prātā, nu, nezinu, kaut kādu ērtāku variantu vai varbūt netika ērtu variantu, tur, piemēram, man nāk prātā Eh, svētais Piers Giorgio Frasati, kurš varēja atļauties braukt ar pirmo klasi vilcienā, jā, bet viņš brauc ar eh, pēdējo klasi vilcienā, lai to naudu, ko viņš iekonomē, tad varētu ziedot nabagiem. Teiksim, tās ir tās lietas, ko mēs varam paši tad izvēlēties. Un, un droši vien tādā lielākā pat uh, nogriezumā, ja skatās, tad principā baznīca evaņģēlī māca mūs dzīvot pēc tādiem tiem, uh, tikumiem kā nabadzība, šķīstība, uh, Mani, eh, ne tikai klosteri cilvēks ir aicināts, protams, citādākā veidā, kā piemēram ģimenes tēvs vai māte vai, vai jebkurš cits eh, cilvēks citādākā veidā, bet tie ir, tie ir tādi, nu, aicinājumi, tikumi, uz kuru mēs ik viens esam savā dzīves formā arī aicināti dzīvot. Tas citiem vārdiem tā ir uh, kristieša dzīve, tā ir tāda ļoti liels dzīves veids, kur es izvēlos, ka tas nav tikai kaut kādi mazi elementiņi, kurus es um, tādā, um, nu, varbūt tās ar tādu uh, ironiju saku, ar tādu manķicību izvēlos pildīt, jo piebūšu sev Dieva labvēlību. Nē, mm. ka kristīgais dzīves veids, tas nozīmē, ka es ļoti apzināti izvēlos dzīvot pēc noteiktiem kaut kādiem principiem, kad, kad es izvēlos dzīvot, nu, piemēram, es ar to pašu nabadzību, tas, ko tas nozīmē man kā uh, mūkam, tas nozīmē vienu lietu, un, un ģimenes cilvēkam tas varētu nozīmēt pavisam kaut ko citu šajā gadījumā, bet vienlaikus es liek man pārdomāt par to, kā lai es dzīvoju tā, lai lietas kas man ir apkārt, ar, un kuras man ir vajadzīgas, ka tās neaizstātu man dievu, piemēram, vai otru cilvēku mm. neaizstātu, bet ka tiešām būtu tā lietu hierarhija man sakārtot, kad, eh, kad es kad es netiktu pārņemts un nekļūtu atkarīgs sliktākajā vārdu nozīmē no šīm lietām, bet kad šīs lietas būtu tiešām kā palīgs man, manas dzīves dzīvošanā, pienākumu veikšanā, Eh, eh, un, un cieņpilnas dzīves dzīvošanā, vai nu, nu tā, tādā līmenī varbūt tās arī paskatīties uz tām gan, gan upuriem, gan askējas, nu, ka tas ir vesels Tāpēc arī mums kopums. ir gavēņa laiks, kas, kas tieši tam pievērš uzmanību, ka ne jau, ka šīs lietas būtu sliktas vai kā, bet mēs mācamies no viņām reizēm atteikties, lai parādīt, ka mēs valdam pār viņām, nevis viņas pār mums. Piemēram, nezinu, ja man ļoti garšo kafiju vienmēr no rīta, tas varbūt vienu eh, dienu nedēļā izdzēros uzreiz, e, e, izvēlos viņu neizdzert no rīta. <laughs> Vai, nu vienalga, <laughs> jebkas, jā, jā, kas tas būtu, jā, jā, varbūt, protams, protams. um, ko es esmu pieredis varbūt iegādāties vienmēr veikalā, bet, bet pēc kā es varu iztikt, tad es varu vienreiz to nenopirkt un, un eh, tad eh, varbūt to naudu, ko es ietaupu noziedot, piemēram, tajā pašā Rimī kasē pie, pie kases ir tās un, un iespējas. Tas, tas varbūt tās ir tāds simbolisks žests, bet dažreiz arī tādai ļoti, varbūt tās eh, šķietami banālai simbolikai var būt kāda nozīme, un, un, un varbūt tās, ja ne priekš tevis, tad priekš cilvēka, kura labā tu to esi izdarījis. Eh, ja, piemēram, es ziedo eh, ģimenēm vai uh, Eh, bērniem, kad rimī tur tās kastes, kuras liek vai, vai ir baznīcā noziedo, nu, kad uh, Mēs līdz galam pat varam neapzināties, ko pat šādi mazi simboliski žesti, uz kuru mēs esam aicināti, var nozīmēt priekš manis paša dažu brīdi, bet arī priekš tā cilvēka, kam es izvēlos dot šo lietu. Bet, protams, viens atkal droši, nu, daudz, daudzos līmenos, kad tagad sāk runāt, tad, protams, daudzos līmeņos var skatīties gan uz upuriem, gan uz tādām askēzes formām, uh, Eh, ar kurām mums jāsaskaras. Un, un tā es eh, vien, no vienas puses gribu teikt, atgriežoties pie tā jautājuma, jā, pašam nav obligāti tagad jāizvēlas un jāuzņemas kaut kādas milzīgas, uh, milzīgas nastas, upuri jānes, uh, ja dzīvi tos um, nepiedāvā, tā ir cita lieta, un tad varbūt tās es esmu uh, citādākā uh, veidā aicināts arī izvēlēties kaut kādas lietas, lai... Jā, eh, bet teikt, ja dzīve iet no rokas, tad arī nevajag to pieņemt kā pašsaprotam, un, un man arī patīk, ka pāvis Francisks vienmēr saka savā komfortā, nekad neaizmirst par tiem, kuri, kuriem tā, tā nav, un tad, tad mēs uh, tiks, tā pieņemam to, ka Dievs mūs ir svētījis ar, ar komfortu vai ar kaut kādiem līdzekļiem, lai mēs ar to dalītos jā, ar citiem. Jā. Tieši tā, un varbūt tās tas ir ar prieku, tad es varu dot uh, tālāk ar to, kas man ir vairāk dots kā citiem. Jo, tās, nu? Tas ir veids, kā es varu pateikties Dievam par to, ka viņš ir Dievs. Jā, un tas arī mūs noved, e, noved pie šīs dienas evaņģēlī lasījuma, kur mēs arī dzirdējām svētdien. Marija arī saņem, saņem lielu svētību, e, viņai tiek paziņots, ka viņa ir kļuvusi par Dieva māti, viņa sāka šos slavenos fiat, Mm, tad mēs eh, lasām, ka viņa cēlās un steigšus aizgāja kalnos eh, uz kādu pilsētu jūdas novadā, un tad eh, ir šī slavenā satikšanās starp Mariju un Elizabeti. Ehm, Marija dzird, Elizabe, Elizabete dzird Marijas sveicienu, un tad Jānis Kristītājs priecīgi sakustās viņas uh, miesā, un interesanti, ka tad arī ir šie vārdi, ko mēs lasam, ko saka Elizabete, ko mēs lūdzamies katru reizi, ka lūdzamies esi sveicināta, tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas auglis, no kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis, jo lūk, tik līdz tava sveiciena balss atskanēja manās miesās, uh, aus bērniņš līksmībā sakustējās manās miesās un svētīgi ir tā, kas ieticēja, ka piepilnīsies tas, ko kungs viņai ir sacījis. Marija arī saņem, nu, teiksim tā, viņa atpazīst to savu aicinājumu, saņem tādu īpašu misiju, un te ir teiks, ka viņa steigšus ceļās un dodās pie savas radinieces. Es te ieguglēju, ka internets saka, ka tas posms ceļš, ko tīri geogrāfiski Marija būtu veikusi ir kādi 130 km. Tas nav tā, ka viņa te uz kaimiņu pilsētu aizskrēja pie radinieces. Vai ne? E, tu, nu jā, tā ir grūti iztēloties e, to geogrāfiju, kā, kā tas ir noticis, un, un 130 ir jau nozīmīgs, nozīmīgs cipars, attālums, lai, lai dotos. E, kāds cits komentētājs gan ir teicis, e, kad tas iespējams pat ir vairāk teoloģisks ceļš, kas ir noiets ar tādu nozīmi, kad, lai parādītu Jāņa kristītāju vietu šajā pestīšanas vēsturē, ka Jānis ir tas, kurš, kā teikt, priekškājais un pasludina Jēzus nākšanu pasaulē. Bet, lai kā tas arī būtu, es domāju, tas, tas atkal mums liek pārdomāt arī par, par ceļiem, kurus mēs ejam. Uh, Man, man personīgi vairāk uzrunā gan tas elements, kad Marija saņem šo vēsti ieņemšanu, Jēzus ieņemšanu un kā atbildes reakciju par prieku vēsti arī dzirdot par Elizabeti, viņa dodas un steidzīgi dodas, ātri dodas pie, pie Elizabetes, Elizabetes, lai ciemotos. Man, man tā šķiet, ka tas aspekts arī ir tāds būtisks, um, ja mēs domājam par savu dzīvi, kad tā, kad es saņemu kādu žēlistību, un varbūt tās tādu, ko negaidīju, varbūt tās pat tādu, ko līdz galam nesmu aptvēris, kas tā ir par žēlistību, kas man dota, jo kaut kādā ziņā man nu, gribas pat domāt, Marija, vai viņa tik ļoti uzreiz apzinājās to, to dāvanu, kas viņai dot, iznēsāt pašu dievu un laist pasaulē, vai ne? Bet, kad saņēmusi to žēlastību, viņas pirmā reakcija ir doties, eh, doties pie, Mari, pie Elizabetes un, un, kā teikt, palīdzēt, cik iespējams šajā gadījumā palīdzēt. Nu, kad <clears throat> mēs arī, ja saņemam kādas žēlastības, iespējams, ka tā spontānā reakcija no mūsu puses arī ir tā, kas liek mums uh, iziet no sevis un doties pie otra cilvēka, tā kā atvērties uz otru cilvēku, un manuprāt, tas varbūt tās arī ir tāds nu, rādītājs tam, vai tā ir bijusi tiešām Dieva žēlastība un Dieva darbība, kas ir manī, vai ne? Ja tā ir Dieva žēlastība, kas, ko es esmu saņēmis, uh, tad uh, viņa nekad nebūs tāda, kas noslēdz mani, ierauj mani, kas liek man skatīties uz savu nabu un nevis atvērties uz cilvēku. Un tā, kā teikt, Bībelē saka, izvērtē augļus. Ja, kā, ja kaut kas uh, ir no Dieva, tad tas visdrīzākais uh, būs līdzīgi kā šī, šī, šīs dienas evaņģēlija fragmentā, kad tas liks mums iziet no sevis un dalīties ar to prieku un priecāties un iet un kalpot, uh, pasniegt uh, to roku, palīdzīgo roku otram cilvēkam, kuram varbūt tās arī ir vajadzīga šāda uh, palīdzība. Un tas, tad, tas ir, man šķiet, skaists un būtisks elements, ko mums vajag atpazīt arī savā dzīvē, kad mēs tā domājam par, par dieva gribu uh, jautājums, kuru, es domāju, bez gala mēs varam jautāt un, un, un, un um, Ja šeit es atgādināšu mūsu klausītājiem, ka tāpēc arī mēs tik ļoti uzsveram šo aktīvo iesaistīšanos ēterā, ka tā arī ir iespēja, tava iespēja dalīties, līdzīgi kā Marija ar to, ko tu esi dzirdējis, ar to, ko kādas pārdomas ir aizsījušās tavā sirdī, tavā prātā, uh, jo tas var tad nes labus augļus pie citiem klausītājiem. Ja tu nepiezvani vai neuzraksti, tad uh, tas paliek pie tevis un tas uh, nevar nest uh, daudz, uh, daudz augļu, tāpēc vienmēr tad atzīmē sev šo telefonu numuru, kas mums ir studijā, uz kuru tu vari zvanīt 67 969 131, arī, ja esi tāds kautrīgāks, negribi zvanīt, tad vari droši rakstīt īziņas uz numuru 266-77-272. Ārkārtīgi svarīgi ir tava iesaistīšanās, tava dalīšanās, pat ja tās ir lietas, kuras tu nesaproti, tad tomēr arī daloties ar tām, tas var uzrunāt kādu citu un tas var nest bagātīgus augļus. Mēs pat nevienmēr apzināmies, kā Eh, Dievs to visu var izmantot. Un tas man eh, arī eh, tāds citā kontekstā, protams, ir bijis arī par to, kad bieži vien cilvēki iedomājas, ka Dievs var uzrunāt mūs un kaut kādā veidā iedvesmo tikai caur priesteri vai caur, nu, kā teikt, baznīcas oficiālām personām, bet nē, Dievs runā uz mums visiem un, un uh, varbūt tās ir vērts dalīties ar to, kas tev ir uzrunājis. To es arī vienmēr uzsveru, kad ir būtiski, jo iespējams tā dalīšanās ir e, tāda iedvesma, kas otru cilvēku aizkustinās, un, un nevajag kautrēties un domāt, ka, nu, ko jau es, ko jau es tur, varbūt tās, lai kāds gudrāks pasaka, nu, man liekas, ka nē, ja, ja tu nedalīsies un nezvanīsi. Var gadīties, ka neviens neuzvanīs, jo to pašu padomās, ko jau es gudrāks, gudrāk, lai zvana. Mm mani, bet uh, Dievs dod ne tikai gudrajiem uh, iedvesmu un, un atziņas, ar ko var dalīties, un galu galā, ja neesi pārliecināts par to, vai vajag vai nevajag, vai tas ir gudri vai negudri, ko es domāju, zvani, lai noskaidrotu. Jā, <laughs> jo tad varētu, tad varētu kādēļ noskaidrot tās lietas, kuras iespējams ne tikai tev vien ir uh, izraisījušas pārdomas un jautājumus, bet arī citiem, bet tikai visi kautrējamies atbildēt vai jautāt tā eh, tas ir. <laughs> Jā, mums arī kāds eh, jautā, kur var atrast Ziemassvētku programmu. Eh, pavisam drīz tā tiks publicēta mūsu mājaslapā un arī mūsu sociālajos tīklos, tā kā sekojiet mums rml.lv, drīzumā tur tad arī publicēsim svētku programmu, tā, protams, būs kā ierasts Ziemassvētkos ar iespēju piedalīties dievkalpojumos un lūgties kopā gan ar pāvestu, gan arī ar mūsu bīskapiem šeit Latvijā, tad, protams, arī centīsimies radīt svētku noskaņu šeit ēterā un, protams, arī aicinam tevi klausītāji aktīvi iesaistīties svētku programmā, zvanot un rakstot īziņas no, nu, lab, ar laba vēlējumiem viens otram un ar dalīšanos, kā tu pavadi svētkus, lai Tas tad arī ir tas, kā mēs visi kopā radīsim šo uh, svētku uh, noskaņu. Vēl uh, tāda lieta attiecībā uz šīs dienas evaņģēlija uh, fragmentu. Uh, pirms vēl kāds uh, pēdējais klausītājs paspēja mums uzrakstīt vai piezvanīt pirms raidījuma beigām, ka pavests Francisks aicināja svētdien, ja mēs lasījām tieši šo pašu rakstu vietu, pievērst uzmanību šiem diviem vārdiem uh, cēlās un steigšus aizgāja, jo viens aspekts, ko tu, Jāni, minēji, ir tas, ka mēs saņēmuši lielu prieku gluži spontāni steidzamies ar to dalīties, ka mēs esam kaut ko piedzīvojuši skaistu savā dzīvē, tad tas vislabais tiecas dalīties, bet pavas arī saka, ir tāds otrs aspekts, ka Marija kā saka, tagad neapsēžās un nesāk baigi kalkulēt visus riskus un, un iespējas, jo viņš arī runā, ka tā laika nu, sabiedrībā palic stāvoklī bez, bez vīra un um, nu, vispār tas, tas ir ļoti, bijis ļoti, ļoti sarežģīti. Uh, nu, teiksim, izdzīvot, jā, pēc tam tā, tajā sabiedrībā. Pāvis saka, viņa uh, kaut kur neierojās sevi, nesāk tur tagad vērtēt visus tos eh, riskus un, un, un, un iespējas, un tā, tā viņa uzreiz steidzās, viņa eh, nedomā, nu, tik daudz par to, kā būs, un, un tā tālāk, tas... Um, es obligāti neteiktu, ka, ka visiem tagad bez domāšanas <laughs> jāmetas kaut kādā avantūrā, kā milzīga ceļa mērošanā esot stāvoklī sievietēm vai, vai kādas citas tādas lietas, bet uh, bet tā gatavība, eh, tiešām gatavība eh, iet pie cilvēka, kurš varbūt tās arī gaida palīdzību, atbalstu, es domāju, tad pilnīgi noteikti. Un, un tas e, aspekts, kad eh, izvērtēt un kad nevajag varbūt tās pārāk pārkalkulēt un pāranalizēt tās lietas, uh, bet vienkārši doties, ja redzu, kad ir vajadzība, es domāju, mm. pilnīgi noteikti, kad varbūt tās tas vairāk ir tieši par to, kad es redzu, kad ir vajadzība un, un, un es eju un palīdzu. Varbūt tās, jā, tur būs, mm, par ko sākumā runājam, jānes arī kāds upurs, ja es iedomājos, ka Marijai tas arī nebija viegls ceļš, ja ja mēs esam gājuši svētceļojumā bez uh, bērna dzīvības zem sirds, mm. tad uh, es nezinu, kā tas ir sievietēm, varbūt tās lūgums tad rakstīt un dalīties sievietēm šajā Kāda, gadījumā. kas ir gājusi gaidot bērnu svētceļojumā, var padalīties. Bet, bet es domāju, ir, ka jā. tas arī tāds upura elements tajā visā mm. ir mhm. bijis, vai ne? Nu, kad uh, es, es tiešām eju no, eju, dalos ar to, kas man ir, uh, Ehm, protams, ne, nepārgalvīgi, neapdraudot tagad ehm, dzīvību vai veselību vai kā tam līdzīgi, bet izvērtējot ehm, manas iespējas un, un, un, un ko un kā es varu un nebaidīties, tomēr upuri nestā otra cilvēka dēļ, samērīgus upurus nest otra, otra cilvēka dēļ. Nu, es domāju, nu, tā lai mēs galējībās arī neieietu šajā, šajā uh, aspektā. Jā, Pāvils saka, tad atdarinot Mariju, mums vajadzētu tā kā iziet ārā no saviem tiem izaicinājumiem, problēmām, negatīviem domām un tad uh, tiekties, tad ja angliski ir lietots tas vārds reach out, kā iziet pie, pie citiem un būt par palīdzību un tad viņš arī saka, mēs varam uh, varam padomāt, vai nav kaut kur mūsu apkārtnē kāds vientuļš vecais cilvēks, kuram mēs varam piezvanīt vai kuru varam apmeklēt un piedāvāt kādu palīdzību. Man liekas, mums kā latviešiem bieži vien ir tāda doma, ka tikai, ja man kaut kas labs noticis, nevienam neteikt un nedarīties, jo <laughs> citādi man var pazust. <laughs> Ne? Nu, nu, šeit varbūt tas gluži nav tādā loģika, vai ne? Šeit mēs esam tieši aicināti dalīties un uh, un varbūt tās ļoti banāli un ļoti dzirdēti, bet tieši daloties mēs varbūt tās pat varam iegūt lielāku prieku un, un, un daloties mēs varbūt tās varam veidot uh, labāku uh, dzīvi sev un, un saviem līdzcilvēkiem. Uh, nu, arī to paturēt prātā, vai ne, kad varbūt tās nepalikt gluži pie tā, kad, nu, uh, ja pateiksi kādam slikts, kaut kas <laughs> notiks. Ne. un caur to jau arī mēs nesam to Kristus klātbūtni, jo ja mēs, teiksim, pirmā lasījuma kontekstā apzināmies to, ka mūsu prieka avots ir Kristus klātbūtni mūsu dzīvē, tad ejot pie citiem un daloties ar prieku ar citiem, mēs izmaņiem nesam Kristu, jo šeit jau arī Marija neiet un nesaka to, ka, hei, es esmu kļūst par Dieva māti, ja, Elizabete un, un Jānis saņem šo prieku, uh, un atpazīst to Dieva klātbūtni vienkārši no Marijas klātbūtnes, mm -hmm. bez kādas īpašas runāšanas. Un, un cita lieta, kas man ar tagad nāk tā prātā, ir, kad bieži vien runājot par nomāktībām, depresīvā, depresīvām tādām um, izjūtām un, un, un, nom, un tādām tumšām domām un, un tādām lietām, es te nerunāju par kliniskām depresijām, kur vajag varbūt tās mm. medicīnisku palīdzību, bet kur tiešām varbūt tās tāds uh, ziemas vidus uh, tumšās eh, dienas <laughs> un, un tādas lietas nomāc vai, vai citas kādas lietas, kad, manuprāt, uh, tā iziešana no sevis un došanās ārā, atvēršanās uz otru uh, cilvēku un uz, uz pasauli ap mani var būt ļoti liederīga, tīri personīgi, varbūt tās drusku egoistiski tas skan, bet tā var būt laba lieta priekš manas pašas tādas mentālās veselības, vai ne, kad, mm. kad es, es esmu ar cilvēkiem, es, uh, runājos, dalos un, un esmu pieejams un, un, un, un citi man ir pieejami un līdz ar to arī varbūt tās tādā veidojot attiecības es arī atgūstu drusku tādu uh, savu uh, uh, domu un uh, un apziņas skaidrību par lietu perspektīvām manā dzīvē un, un, un, un kas notiek un kas nenotiek. Nu, kad es neesmu ieslēgts, eh, kā tu eh, teici, Pēter, eh, tikai uz savām kaut kādām lietiņām un problēmiņ, vai jūs tieši otrādi uz savi, saviem labumiņiem un kā mm. tikai tos pasargāt, līdz nepamanot, kā, kā tas labums ir pārvērties par nastu, jo tas arī dažreiz var notikt, ka tik ļoti es gribu nosargāt to, kas ir mans, kad beigās uh, pārņem tik liels stress un, un, <laughs> un bažas, kad uh, nemaz nespēja izbaudīt to prieku un, un to žēlastību, kas man ir dota. Jā, mums uh, kaut kā tomēr klausītājiem gribās atgriezties pie tās uh, upura uh, aspekta, par ko mēs runājām. Vlada mums raksta paldies, ir interesants raidījums, savukārt kāds anonīms klausītājs, kas mums ir uzrakstījis pirmo reizi par ko ir liels prieks. Ir tāds izaicinājums mums abiem, Jāni, kāds tad ir jūsu abu upuris šodien? Tieši šodien? Vai? <laughs> Jā, nu tā mēs esam runājuši par, par tādu upuru nešanu, un Tad jā, kāds ir jūsu ambu upuris Dievam šodien? Eh, es, es nezinu, vai līdz galam tas ir upuris, bet eh, es jau no pirms sešiem cēlos, lai, lai pirmo misi svinētu. Un, un ticiet vai nē, misi ir žālastība, bet ja tik agri vajag piecelties, dažreiz tā ir arī uperi tāda <laughs> lieta. nu, kad eh, es piecelšos ātrāk vienmēr, sakot, varbūt tās tas tāds banāls, bet, bet ar tāds sīkumiņš, kas, kas, kas dažreiz ir upurīts arī. Jā, starp citu, man arī ir jādodas svinēt misi. Man gan šodien ir uzaicinājuši apmeklēt kādu pansionātu. Tā, kā tā būs man iespēja būt kā Marijai ļoti burtiskā veidā un steigties, steigties pie tiem cilvēkiem, kurus es apmeklēju šajā pēcpusdienā. Bet līdz tam vēl jāpaspēj daudz darbus izdarīt, tā kā tie arī būs iespēja vēl nestos. tos ikdienas upurus <laughs> un ar uzticību arī pildīt tos darbus. Tā kā liels, liels paldies! Jāni, tev vēl pēdējo īziņu nolasīsim īvetu. Mums raksta, esmu ceļā uz savu darbu un upuri, lai labāk skanētu sauc par izaicinājumu. Mans lielākais izaicinājums ir strādāt par ģimenes asistentu un darbu ieslodzījumā. Tālūk, Iveta, paldies tev par tavu īziņu un par tādu piedāvājumu upuri redzēt kā izaicinājumu. Tas... Arī, arī vērtīgs veids, kā paskatīties. Jā. Jā, es domāju, tiešām ir tā, ka eh, dažreiz mums ir viens vārds kaut kam, kas patiesībā ir tik ļoti dažāds un ko, ko var arī, uh, um, uh, uz ko var skatīties ļoti, dažādās, ļoti dažādos veidos. Un, un tiešām paldies par tādu dalīšanos. Un, uh, vārdu izaicinājums, upuris kā izaicinājums arī e, var būt e, liederīgi. Re, kur Jāni tev Elita atbild e, uz tavu jautājumu, viņa ir četru bērnu mamma. <laughs> viņa saka, ir, ir, ir, nav viegli grūtniecības laikā, ļoti bieži ir toksikoze vājums, un pat ja grūtniecība iziet visai veiksmīga, sieviete tomēr jūtas citādi. Visnotaļ var teikt, ka tas ir sava veida upura nešana, grūtniecība pati par sevi, kur nu vēl došanās ceļā pie radinieces sirsnīgs paldies par Jā. dalīšanos, jo man tādas aizdomas arī bija. <laughs> paldies, ka apstiprinājāt. <laughs> paldies, paldies visiem, kuri iesaistījāties un uh, liels prieks. Liels prieks, ka varam paspēt arī uh, nolasīt šīs ziņas kaut pēdējā brīdī, bet tomēr esam paspējuši arī vēl laicīgi iekļauties laikā. Jāni, liels, liels paldies tev uh, par šo raidījumu un Paldies par uzaicinājumu. Un paldies jums, klausītāji, par aktīvu līdzdalību. Paldies, ka esat dzirdējuši to, ko mēs runājam, ka šī jūsu līdzdalība arī ir iespēja, kā jūs varat dalīties ar citiem. Un noteikti, ka tie, kas rakstījāt īziņas, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ir vēl vismaz desmit citi klausītāji, kas var identificēties ar to, ko jūs rakstījāt, ko jūs jautājāt, un tas arī tad uh,